ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gukurikira radiyo y'isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira leta y'u Burundi irategekanya gusanura amabarabara yose y'igihugu rute nationale mu gifaransa bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ibyo bikorwa arico arb murabyumva mu bamwe mu badandariza mu ruvumera rwa buyenzi mu gisagara ca bujumbura basaba ko ingingo yo kubomora ibibanza bakoreramwo yohagarara umukuru w'igisagara akaba aheruka kugabisha ijya nyuma y'uko abari mu bibanza bitarekuwe gukoreramo bisenyugwa guhera kuri uyu wa mbere gusa ntivyabaye tubafitiye na bucana yandi inkino aho batumenyesha ko ihiganwa ritanguza umwaka w'ihiganwa rya basketball eh, ku rwego rw'igihugu leta Burundi irafise umugambi wo gusanura amabarabara yose y'igihugu muri kino gihe ayatari make agera ageramiwe n'isidagurika ry'isi hamwe n'ubusaza bivugwa na silvestre sanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo arb kijejwe amabarabara ku rwego rw'igihugu ni nyuma yaho abakoresha amabarabara y'igihugu inomero indwi bujumbura rutana hamwe n'ibarabara inomero munani gitega rutana yaba iryo barabara ry'indwi n'ayandi mabarabara n'amabarabara yubatswe kera namabarabara akenewe gusubira gusanurwa ni nacyo gituma ubu hariho umugambi wo gusubira kugira ibyigwa byo gusubira kuyasanura twararonse amafaranga yo gukora ibyo byigwa namahera yasigaye ku bikorwa by'ibarabara rya cumi n'umunani ubu hariho ibyigwa bigomba gutangura turiko turarondera abazodukorera ivyo vyigwa twaramaze kuronka abatari bake bashobora gukora ivyo vyigwa ariko hagati aho tukirindiriye ivyo vyigwa hariho umugambi wa leta umugambi twise mu gifaransa zero nido pure uwo mugambi rero turiko turawukora twarawutanguriye kw'ibarabara nimero zibiri barabara nimero imwe iyo mabarabara ahuza umugwa mukuru wa politiki n'umugwa mukuru w'ubutunzi uwo mugambi rero tugomba duce dufata irindi barabara ibarabara inimero indwi duhejeje iyo barabara inimero indwi tuzoca dufata ibarabara inimero umunani si amabarabara yose twoca dukorera icyarimwe kuko n'uburyo ntibitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'uburundi icyarimwe naho nyine twarashoboye kuhakora ku buryo ubu aho hantu kari imodoka zahagora kurengana ubu ziharengana atangorane n'ababwiye mu ncamake bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi ntibakiriye neza ingingo bafatiwe na meri ya Bujumbura yo kubomora ibibanza bakoreramo bashikiriza ko izo bibanza arizo bahawe na meri ngo bafise n'impapuro barihirako bakamenyesha ko abahora babomoregwa baca binjizwa imbere mu isoko ariko ubu ngo ntaho bagira baja bagasaba leta kubagumiza aho basanzwe bakorera ni inkuru twateguriwe na Jean Marie Mayonga Bamwe muri abo badandaza basigura ko iyo ngingo y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura yo kubomora ibanza ngo vyubatswe hatubarijwe amategeko ngo ntibavyakire neza kandi ntibagijwe inama ngo amenyeshwe impamvu ibyo bibanza bigiye kubomorwa mu gihe babirihira amafaranga muri meri ukuri kwamye. Iyo ngingo ku badandaza bamwe bamwe begwanisha ikibazo cyo kubomorerwa abatari bake twayakiriye nk'inkuru y'incamugongo nk'abadandaza tudandaza turi mu bibanza dufitiye ibyangombwa kandi turi n'ibindi bikenewe byose ntitwari twarigeze tumenyeshwa yuko hariho umunsi tuzogenderwa n'umugwi ushyira ko eh, ibintu by'imisaraba byo kubomora twaguye mu gahundwe kubera twari tuzi ko turi mu bibanza twahawe kandi tufite n'ibibiranga kuvuga amafishe urayafise hanyuma twari dufise n'amanimero eh, yashyizwe ko eh, n'ababijejwe hama tukaba twizeye yuko byose bikwiye narirya igikenewe cyose mu bijyanye n'amakori twebwe duhe ururonderezo kandi tw'ibibanza by'iwacu nta ngorane biteye izi izimyamwoto yinjira neza aha naho nta kintu na kimwe kizibiye ngaha ahanyu turarindiriye bagasaba kuronswa insiguro ku bijyanye n'iyo ngingo kugira bamenye neza impamvu bari kuhasabwa kubomoregwa mu gihe ari meri nyine yari yarawubakiye ivyo bibanza icyo dusaba twege dusaba ababijejwe ubwa mbere ho babanze biyumviye mbega aba bantu bahaje gute boba barizanye canke boba barihaye canke barabe mbega aba bantu barakurikiza amategeko umudandaza atezwe kurikizwa E, y'igihugu mu bijyanye n'amakori mu bijyanye n'amatagisi nta na kimwe na kimwe tutubahiriza twibaza ko twabanza kumenya igituma batubomoreye no mu kubaka twubatse ata muntu ariko aratwiruka inyuma hanyuma mu kubomora nabo bakatubwira ngo tubomore nk'abatwirukana kubera baravuze ati basanze utabomoye bazomuca amande bongere n'ibintu bace babitwara ariko twe ntituzi igituma kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatatu ukwezi kwandamukiza niho icyo gikorwa cyo kubomora cari gitegekanijwe kuba ibyo bikaba biri mu ikete ryasohowe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura rimenyesha yuko abatazobikora ngo bibomorere bonyere ubwabo meri izoca ivyikorera kandi bakazoca barihisha hagurishwa amafaranga isanganiro inama isumba ingimba turabandanya n'ano makuru ibanki BCB yatanguje kuri wa mbere uburyo bushasha bwitwa my BCB bwo kubika kubikura no kurungikanira amafaranga biciye ku telefone ngo ni uburyo buje korohereza abanywanyi b'iyo banki anike kubgayo umuyobozi w'igisata c'ubudandaji muri BCB asigura ko ubwo buryo bukoresherezwa ahariho hose bukazotuma ababukoresha badatumwanya mu gutondera amafaranga ku mirongo mu buryo bukoreshwa ku telefone ngendanwa ushoboye gukoresha application ya play store ugatereshaja mybcb bizobatuma mushikiriye ibiro byacu by'ubudandaji bazobafasha kugira ngo muzoshobore rero ubunye aho muzaba muri hose gukura amahera kuri konti yanyu mushira kuri konti yindi yanyu canke mugashobora gukura amahera kuri konti y'iwanyu muhereza amahera konti y'umunywanyi wundi wa BCB canke amahera mugayakora kuri konti yanyu mugashira uwundi munywanyi atari muri banki yacu ya BCB ivyo bikorwa byose uko ari bitatu bizokorohereza kubikura canke kurungika ayo mahera ikindi naco kije gikunda n'ubu buryo bushasha bwa mayi BCB nuko abatari bwashobore gukoresha BCB muhira ubunye n'akaryo koroshe cyane ko kubishobora kubikora kuko barafise igisata canke uburyo bica bibereka ngene bashobora kubikoresha ubwa gatandatu ni uko nshobora kumenya ubutunzi ifise kuri konti y'iwanje ishoboye gukoresha iyi telefone ubwira gatandatu naho ni uko nshobora kubona ibikorwa byose nakoreye kuri konti y'iwanje nkoresheje telefone ngendanwa ubu buryo rero bushasha bwa mayibesebe buje bworohereza abanywanyi bacu ushobora kubikoresha aho uri hose bikanyaruka naho umuntu yoshobora gusuma urusaku kuri telefone ngendanwa yanje bitomwemerera yuko abandanya ngo akure ko amahera kuri konti y'iwanje adafise ibiharuro by'ibanga jewe nashizemo imbere yuko dushikira inkuru ya bucana yandi tubamenyeshe ko leta ya Madagascar aho ni mu kindi gihugu ko leta ya Madagascar itanguye kubuza imyerekano ku banyepolitike mu gihe hasigaye amezi ndwi kugira ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu ivyo nivyo dusoma ku rubuga Radio y'abafaransa RFI kuwa gatanu heze itariki 31 z'ukwa gatatu umushikiranganje ajejwe intwaro mu gihugu hagati muri ico gihugu hamwe n'iyo mu gihugu hagati Lionel banyiyeza ko umuvugizi w'ishyirahamwe ry'urukino rwa basketball mu burundi amenyesha ko byari bitekanijwe ko hitabira imigwi cumi n'itandatu ariko umugwi wa Brothers wo mu ntara ya canguzo ukaba murantunga umugwi wa Brothers wo mu ntara cankuzo ukaba ari wo utitabiriye ihiganwa bucana yandi y'inkino tukaba tuyibaza Jean-Marie Vianney ngenda kumana Iryo higanwa ritanguza umwaka w'inkino mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball ryeruka gutahukanwa n'umugwi w'urunani urikiye mu ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu gisagara ca Bujumbura ASEBAB yagenze neza muri rusangi Lionel Banyeza ko avugira ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi akamenyesha ko gitabiriwe n'imigwi 15 Higanwa ritanguza umwaka w’ingino ryagenze neza imigwi 15 yarashoboye kwitabira ndetse ibikorwa byagenze neza mukaba mwabonye yuko iryo higanwa batwawe n'umugwi w'urunani bisigura yuko imigwi ku ruhande rwose imigwi yaraguze abakinnyi biboneka yuko ihiganwa ry'umwaka rizoba ari higanwa rikomeye cyane umugwi wa Brothers uturuka mu ntara ya Cankuzo akaba ari wo utitabiriye iryo higanwa ku munota wa nyuma biturutse ku mvo z'ubutunzi n'ubuhinga duherutse gusozera ihiganwa ritanguza umwaka w'inkino nk'uko mwabibonye mu mayikipe 16 yari yitezwe hashoboye kwitaba amayikipe 15 kubera ekipe ya Brothers yo mu Cankuzo cankuzo yagize ibibazo bituma itaza ku rutonde rw'imigwi izokwitabira ihiganwa uwavugira ishyirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi amenyesha ko ihiganwa ry'uno mwaka ritandukanye n'iryo mu mwaka uheze ryari ryitabiriwe n'imigwi 10 yonyene kugira imigwi yitabira ihiganwa nkuko mwari mubizi umwaka uheze Viva Basketball League yari igizwe n'imigwi 10 mugabo Assemblée Générale kaba yari yamaze gufata ingingo yuko bokongereza igitigiri c'imigwi bava ku migwi 10 ibi migwi 16 mu higanwa ry'uno mwaka imigwi itatu ikaba yavuye mu gihugu hagati hamwe n'indi itatu yavuye mu gisagara ca Bujumbura yiyongereye ku yindi migwi 10 yari yakinye ihiganwa ryo mu mwaka uheze nkuko bibandanya bisigurwa na Lionel Banyezako yari imigwi 16 itatu ivuye ruguru n'itatu ivuye hano mu gisagara ca Bujumbura iza gusanga imigwi 10 yari isanzwe ikina VBL muri 2022 kacibe imigwi 16 mugabo umugwi wa Brothers wo mu Cankuzo ntivyashobotse kubandanya arico gituma dusaba imigwi 15 agashikiriza ko inyuma y'iryo higanwa ubu bari mu myiteguro y'iganwa ryo ku rwego rw'igihugu rizotangura ku igenekerezo rya munani kuno kwezi kwa ndamukiza twararangije rero ihiganwa ritanguza umwaka w'inkino ubu rero tukaba turiko turitegura kugira twinjire mu ihiganwa rikuru ariryo bita VBL 2023 naryo rikaba rizotangura ku igenekerezo ry'umunani nkuko mwabonye ikirangamisi cyamaze gusohoka muri bucanandi y'inkino izokurikira Lionel Banyeza ko azotubwira ibijyanye n'ubushimwe buhabwa umugwi utahukana iryo higanwa ritanguza umwaka w'inkino muri basket basketball akazotuyagira kandi n'izokorwa kugira iryo higanwa ritunganywe neza Rakoze Jean Marie Vianney ndakumana ku nkuru ya bucana yandi inkino adushikirije mudutunge aho ijwi ryo baritagenze neza mwaramutse cyangwa mwiriwe bivana naho muherereye amakuru yo mu karere tuyahereye ku kinyamakuru okapi cyo mu gihugu kibanyi cya kongo cyandika ku mugwi w'abagwanyi b'abamayimayi bagize igitero kuri w'imana ku kibanza kimwe ariko harakogwa rusasuma rwazo kwitabira amatora ahitwa vuranda mu karere ka rubero nk'uko amakuru yatanzwe n'aba muri ako karere nyene ibikogwa byo kwandika abaditabira amatora bikaba byaciye bihagarara muri icyo kibanza cyari gisanzwe gicungerewe n'uwundi mugwi w'abamayimayi ufatikanije n'abanyagihugu nk'uko amakuru ava muri ako karere abivuga ariko abo bagwanyi bakaba batashoboye konona ibikoresho by'amatora by'umugwi seni ikinyamakuru romonito cyo mu gihugu cy'ubuganda cyandika ku bijyanye no kuyunguruza ingenzi zikoresha gari ya moshi monave kampala mu kuyunguruza zitegereza kurondera ubundi buryo bwo kuyunguruza inyuma yo guhagarika ibikorwa mu kiringo cy'amezi atandatu kubera ibikorwa biriko birabera ku nzira y'indarayi ivyo bikaba byabaye mu gihe ishirahamwe ryo kunguruza abantu baciye kw'ibarabara ry'indarayi yahagaritse ibikorwa naryo nyene kugira ngo batunganye neza inzira y'indarayi mu kiringo c'amezi atandatu aza ikinyamakuru tribune cyo mu gihugu cya sudani candika ko abanyamigambwe bo muri icyo gihugu bemeranije gusinyira amasezerano igenekezo ya gatandatu ku kwezi turi mu mwaka kugira ngo abajejwe umutekano baronse umwanya ukwiye wo gutunganya gushasha icyo gisata ikinyamakuru mwana y'inci nacyo cyo muri tanzania cyandika ku mwana yaba afise iminsi cumi n'ine y'amavuka yatowe yari yatawe na nyina mubyara mu bwinjiriro bw'inzu y'uwitwa jennifer donald ni mu karere k'ahitwa mpanda paul daniel wabibonye mu gihe gihe yitemberera nk'igihe cy'isaha icyenda z'umuhinga mukuru w'imana amaze kwinjira yabonye impuzu munsi y'urugi ariko agira amakenga n'impuzu abona ziguma zihindukiza yabwiye icyo kinyamakuru ati “Sinarindika ari umwana ko sinakoze ko narinjiye hama ndabaza ibintu biri munsi y'urugi abari aho barasohoka baratekurura nyampuzu basanga hari umwana atekeyeyo abanyagihugu bo muri ako karere bakaba barababajwe n'ivyo bintu ningaha amakuru yo mu karere aciye arangirira mwayateguriwe mwongera muyashikizwa na Geride Gahimbare ibihe vyiza umuherereye naho ubutaha amakuru yo mu karere